أطيعوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللَّهِ واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin Islama da ke Jami'ar bayar a nan Kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana da tambayoyin ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com za kuma iya aiko mana ta adireshin mu ta dandalin mu na sa'ada zumunta wato facebook a karamakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين amma bado in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muke tsokaci akan abin da ya shafi aikin hajji da darussan da suke cikin sa da kuma nosantarwa da wa'azantarwa da wannan aiki wannan rukuni na musulunci ya kunsa har yau dai muna nan akan wannan batu Ah, Allah ta'ala ya gaya mana cewa annabi Ibrahim shi shine wanda ya fara assasa ginshikin ginin wannan daki mai alfarma da ke makka kuma ubangiji ta'ala ya nuna masa ayoyinsa a cikin wannan daga cikin ayoyin da ya nuna masa kamar da muka faɗa a jiya an umarce shi ya ajiye zurriyarsa a gurin da yake jeji ne fako ne kunci sahara ce wadda babu ruwa babu gidaje babu abinci babu komai da adam zai rayu a dalilinsa a gurin amma Allah ta'ala ya umarci annabinsa Ibrahim Salam cewa ya aje iyalansa a gurin ya kuma bai umarnin Allah ta'ala ya aje iyalansa ya yi addu'a Allah ta'ala ya karɓi addu'arsa ya ni'imta wannan guri ya sanya guri ne wanda yake ne albarka guri ne wanda mutane suke mararin zuwansa suke sha'awar zuwansa ko da yaushe ya zama masabatan linasi wa amna guri ne wanda yake mutane suna kai komo a gurin sannan kuma guri ne mai aminci mai zaman lafiya wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah tun daga addu'ar annabi ibrahim a.s. muka fahimci cewa annabi ibrahim ya kasankance ya amince ya yi wato ya samu yakini da cewa allah ta'ala zai raya masa iyalansa tun da shi ya ce ya kawo su wurin ce rabbana liyu qimus musala. ya ubangiji don su tsaye da sallah ka duba yadda ya amfani da kalmar liyo kai mustalata tare da cewa a lokacin hajar ce ita kadai wacce take mace wacce za a iya cewa hukunce hukuncin shari'a sun hau wannan jariri ne bai girma ba ballantana hukunce hukuncin shari'a sun hau amma annabi ibrahim ya amfani da kalma ta jam'i ya ce don su tsayar da sallah don su tsayar da sallah ma'ana wannan guri zai rayu a wannan guri zai zama gari wannan yaro jariri zai girma kuma jama'a za su zauna wannan garin har ma annabi ibrahim alaihissalam yake addu'a ubangi ta'ala ya sanya su zama su tsaye da sallah su tsaye zama su tsaye da sallah to kaga ashe ya sakankance cewa gurin zai zama gari har za a samu jama'a waɗanda za su tsaya su bauta wa Allah a gurin ce rabbana li yuqimu sala faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati yashkurun to wannan ɗaya daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala da ya sanya a wannan gurin ce fihi ayatun bayyinat daga cikin ayatun bayyinat din akwai irin wannan wanda har kullun alhaji da ma wanda ba alhaji ba amma yake jin faɗakarwa yake tunatarwa da karantarwa da tarihin yadda wannan guri ya samu zai fuskanci waɗannan ayoyi zai kuma ɗauki izina daga gare su sannan a cikin ayoyin da Allah ta'ala ya yi magana game da annabi ibrahim a.s. da alaƙasa da wannan ɗakin mai alfarwa na makka Allah ta'ala yake cewa azin finnasi bilhajji a tuka rijala وعلى كل بامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه وأحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعزم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هكا ubangiji تعالى ya labarta mana alaƙar annabi النبي إبراهيم عليه السلام da ya bashi dangane da wannan ɗaki mai da kuma yadda ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa dukkan waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya yi su ne domin tsayar da tauhidi domin ta Allah da bauta da gujewa haɗa Allah da wani duk wanda zai je wannan guri ya sani cewa abubuwan da Allah ta'ala ya sanya na sha'airullah na alamomin bautar Allah a gurin ubangiji ta'ala ya yi su ne domin nuna ɗayantarsa da kaɗaicinsa da kasancewarsa shi kadai ne ya cancanci bauta ba wani ba shi yasa alhaji lokacin da ya cire dukkan wasu kayayyaki da ya saba sawa ya shiga cikin ihrami farkon kalmomi da zai amfani da su kalmomi da suke nuna dayantar Allah suke nuna kadai ta Allah suke nuna bautar Allah shi kadai labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik amsawarka ya ubangiji bayan amsawar ka zai shelanta wa ubangiji ya ansa kiransa ya ansa kuma ya sake ansawa labbaik la sharika lak labbaik na amsa maka na kuma sake amsa maka ya ubangiji babu abun bauta da gaskiya sai kai babu abun hadawa da kai wajen bauta a lokacin jahiliya idan suka ce la sharika laka labbai sai su yi tukka da warwara sai ce illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma sai dai abin bautar da yake naka ne wanda ka mallake shi da abin da ya mallaka wato don su togace sha'anin bautar gunkinsu kada a ce suna tukka da warwara sai ya kasance a cikin talbiyar tasu a cikin ansa kiran ubangiji da suke cewa sun yi sai su rika tufka da walwala ce la sharika lak ba ka da abokin tarayya sai kuma suke illa sharikan huwa lak sai dai abokin tarayya da yake naka ne to za ce baya da abokin tarayya sai dai abokin tarayya kaga akwai tufka da walwala to amma musulunci da yazo sai aka cire wannan maganar labbaika la sharika lak labbaik ce innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da godiya da ni'ima duka naka ne haka nan cikakken mulki naka ne ba ka da abokin tarayya to tun daga lokacin da alhaji ya sanya tufafin hajjinsa ya yi irami ya yi niyya to zai fara ta wannan kalma ta kaɗai ta Allah don ya fahimci cewa duk abin da zai je ya gudanar a wannan guri babu bautar wani wani ba Allah ba cikin wannan aiki dukkan wata alama da zai zo tsaya a gurinta to alama ce ta ɗayan ta Allah ba alama ce ta shirka ba saboda haka farko lokacin da zai je yana ɗawafi to ya sani wannan daki ne na ubangiji an jingina shi zuwa ga ubangiji jinginawa ta girmamawa ta martabawa ba jinginawa ta bukata ba aka ce dakin Allah ba dan Allah ta'ala yana da bukatar daki ba sai dan a darasta wannan daki ya kuma zama alama ce ta girmama ubangiji yayin da mutum yake ɗawafi shi yasa zuciyar mutum ba za su ta'allaka da komai sai da Allah kada zuciyarsa ta ta'allaka da wani dutse ko wani kyalle ko wani itace ko wani karfi zuciyarsa ta ta'allaka da Allah shi kadai shi yasa abin da ake bukata kenan yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake cikin sahih Bukhari lokacin da yazo ya sumbanci Hajarul Aswad sai yake cewa inni la a'lamu annaka hajarun la tafza tadur wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabbala kama lalle na san kai dutse ne da ba za ka amfanar ba za ka cutar ba ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka to ba zan sumbace ba kuma ya nuna wa duniya cewa wannan daki alama ce ta kadai ta Allah ba alama ce ta shirka ba dakin shi karan kansa ba zai iya yi wa mutum abin da Allah bai masa ba ba zai ba wa mutum abin da bai bashi Allah bai bashi ba ba zai hana mutum abin da Allah ya bashi ba saboda haka a nan gurin zuciya ta allaka da Allah ita kadai shi yasa abin da ma ba a ce ka taba ba ko ka shafa ko ka tsotsa baya daga cikin biyayya ga Allah baya daga cikin aikin haji baya daga cikin abin da ya dace alhaji yayi shi yasa kaga al-ruknul yamani dutse ne shi ma wanda rukuni ne daga shi sai rukunul hajjul aswad amma duk da haka sai ya kasance kamar yadda za ka ga malamai suna bayani a cikin littattafan aikin hajji a ce shi rukulmul yamani in an zo daidai da shi akan shafa shi amma ba a ce a tsotsa ba ba a ce a tsotsa ba saboda shi ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsotse shi ba a hajjinsa hajjinsa ta ban kwana in ya zo gurin shafa shi kawai yake ya wuce kuma gashi ya gaya wa mutane ce ku zo annima na ku ku kwaikwayi ayyukan hajjinku a wajena ma'ana a yadda ku ina aikin hajji haka ya kamata ku yi to za Allah muka cewa duk abin da kake yi raya wancan kira ne na annabi Ibrahim a.s. da Allah ta'ala ya yi masa na ya tsarkake wannan ɗaki daga dukkan wata najasa daga dukkan wanda ci babban najasa babban datti shine shirka da Allah shi yasa Allah ta'ala ce innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabu masjidal harama ba'da amihim hada lalle mushrikai najasa ne kada su kusanci daki mai alfarma kada su kusanci daki mai alfarma bayan wannan shekara wato bayan shekarar da sayyidina abubakar ya je yana ji shekara ta takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya ce ya je ya shelanta wa mutane cewa daga yau ba za a ƙara shirka haɗa Allah da wani a ɗaki mai alfarma ba saura ka sai na abubakar ya jagoranci mutane aka je aka yi hajji ta jama'a da amirul hajji wanda shi ne sayidina abubakar na sayidina abubakar ya umarci ya umarci abu huraira da cewa ya je ya yi shaida Allah ya hujja ba'da al'ami mushrikun wala ya tsofo ahadun bilbaiti uriyana ya je ya yi shaida a cikin mutane daga wannan shekarar kada wani da yake haɗa Allah da wani ya zo ya ce zai hajji ya ce zai hajji hajji ba ta masu haɗa Allah da wani bane hajji ta kaɗai ta Allah ne sannan kuma kada wani wazo tsirara ya ce zai ɗawafi saboda jahiliya sun kasance suna yin ɗawafi tsirara sai wasu waɗanda suke yan tubarkalla su ne kawai wanda ake kiransu alhummus ƙuraishawa da wasu ƙabilu yan kaɗan su ne aka yadda su sa kaya in za su yi ɗawafi ko kuma su arama wanda suka ga dama ya saka amma an banda su duk wata kabila ta larawa in ta zo dawafi sai dai ta yi tsirara sai na abubakar ya ce a je a yi shela kada wani ya sake yin dawafi tsirara kuma gabanin haka annabi sallallahu salama da ya zo fatu makka gumakan da ya samu a cikin ka'aba bayan waɗannan gumaka guda uku allah ta wal'uzza walmanat da annabi sallallahu ta'ala alaihi ya rushe to bayan su kuma akwai wasu gumakan ga gunkin hubal hubal shine babban gunki wanda yake kan tsololuwar ka'aba sannan gefe da shi ga wajen gumaka 360 na kabilu daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe su sai ja al-haqqu wa zahaqa al inna al kana zahuqa tun daga lokacin aka raba gurin da wani abu na gunki don haka alhaji ya fahimci cewa duk abin da ake so a yi a gurin shine ɗayan ta Allah shi yasa a cikin ayoyin da muka karanta za mu ga batun aikin hajji ne da aka ce mutane su je su yi to amma ubangiji ta'ala sai ya ta nana ta sha'anin tauhidi وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل بامر يأتين من كل فج أمين ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق في ذلك ومن يؤذن حرمات الله فهو خير له عند ربه أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم سيتي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قهر الزور ku nisanci kazanta ta gumaka ku nisanci kazanta ta maganar ta maganar ƙarya maganar da take ƙarya sai ce hunafa alillahi ghayra na bi ku zamo waɗanda kuke tsaye totar ku mika zuciyar ku gaba ɗaya ga Allah ba tare da kuna hada Allah da wani ba kuma yi shirki billahi fa ka'annama kharra minas sama ce wanda duk ya hada Allah da wani to kamar ya rikito ne ya rubto daga sama fa takhsafu at-tayru da tsuntsaye za su wafce shi yi ya gaya da shi su ya galgala shi ba taqtafu tsir aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko ko iska ta kwashe shi ta jefar da shi a wani guri wanda yake mai zirfi wani ta'ala sai ya maganar kadai ta Allah da tsayuwar zuciya ga ubangiji shi kadai ba tare da an ya galgala zuciya ga wani Allah ba ka dauki wani abu na zuciyar ga ka mika wani Allah ko ka alakanta ta da wani abu ba Allah ba ce hunafa lillahi zai rabu shirki na bi sai ya kwatanta wanda zai daidaita zuciyarsa ya galgala ta wani bangaren ya ba wa Allah wani bangaren ya ba mu wani wani dutse ko wani itace ko wani abu ba Allah ba sai ya kwatanta shi da mutumin da zai yi fito daga sama tsuntsaye su ya galgala shi wani ya fuski ya fuski kan wani ya fuski hannayen wani ya fuski kafafuwan wani ya shirya yan hanjin karan ya galgala shi ba magana ya rayu to haka nan wanda zai yi wato ya gargada zuciyarsa ya yi ɗaiɗai da ita wani bangaren ya ba mu wani wani bangaren ya ba mu wani ɓangaren ya bar wa Allah to kaga wannan baya da za a iya zama mai rai a a tauhi a abin a ce ba zai zama mai rai ba kamar yadda wancan da ya rubuto daga sama tsuntsaye suka yi kace-kace da shi ko ko ya fada cikin wani rami mai zurfi ba a tsammanin zai yi rai to haka shi ma wannan ba zai rai ba to duk wannan dan a nuna mana cewa aikin haji goyi ne da ake so a tsantsanta bauta ga Allah shi kadai Allah ta'ala ya sa alhazanmu sauran alhazai na musulmi ko ina suke a duniya su je su aikin haji lafiya su zama lafiya Allah ya karɓi ibadunmu gaba ɗaya Allah ya samu dace amin kuma amin malam tambaya ta farko wadda ta fito daga amatullah ta ce malam na aiki yaro ni rogo kwano ɗaya sai yaron ya manta ya ɗauko min garin masara a wurin nukan kwano biyu to saboda ina zaton ko ya koma ba zai samu nawan ba sai kawai na yi ta tuka mana wannan masarar har ta ƙare shin yanzu menene mafita a wannan zato naki bai dace ba ah, don kina zaton ba za a samu naku ba wannan ba zai halatta miki kici na wasu ba wannan garin masara na wasu ne don ke naki ya ɓace to ba halal ba ne, ba daidai ba ne. ki ɗauki na wasu kici sauraka masu garin masarar nan nasu ne yana nan kuma a haƙƙin su ne ko ka cinye don haka wajibi ne ku koma gurin nika ku yi cikiyar masu garin masara ku biya su ku iya cikiyar ku sai in ba ku same su ba bayan kun yi ƙoƙarin isar da haƙƙin zuwa gare su kun yi kun yi ba ku same su ba to a lokacin ne sai ku kimanta farashin wannan masara sai ku je ku musu sadaka da ita da zimmar cewa duk sanda Allah ya sa su bayyana aka fahimci ko su waye to a je a mayar musu da wannan kuɗin ko a mayar musu da garin masararsu Sai kuma ki nemi hakkin ki wurin Allah na waɗanda sun har an har an ɗauke miki naki amma a fahimta dan abinka ya ɓace to baya halatta ka dauna wani kace kai ma naka ne bace kamar yadda wasu ke in sun je masallaci suka waiga suka waiga ba su ga takalman su ba sai su sa na wasu wannan ba daidai bane mun kai haka to ka kasa ci ka an ci kayan ka kai ma kasa ci na wani don haka kai shi yadda wancan yake barawo to kai ma ka ke barawo ba ku da bambanci ba za a ce ai kai tunda kai naka aka sata ba kai yanzu ba barawo bane a'a sai ma ai ba naka bane ka dauka shi wannan da ka dauna shi shi ma ai zai je yana jin cewa an dauke masa saboda ka wannan garin masara yana nan a wuyan ku a sai a koma a je a yi cikiyar masu garin nan a gurin shi mai nika don lele za su zo neman garin su in ya shaida su to a bar masa sallahu cewa duk sanda aka ga sun dawo to ga inda garinsu ya shiga ko a bawa shi mai nikan kudin garin ko a samu garin a bashi in sun dawo wata rana ta yi su kawo nikan don watakila sanda za su suna da neman garinsu zai kula da su cewa a yin gidan suwa ne suna musamman ma irin wannan za ka samu unguwa ɗaya ce duk ya san masu kawo masa na tsari kusan area ta area guya ce ta ya kula su waye suka zo suna neman garinsu to sai a bar masa idan sun zo ga garinsu na idan kuma har Allah ya sa bai gane su ba an yi cikiyar an yi cikiyar ba a samu ba to sai ku yi sadaka da wannan garin amma ku kwana da sanin cewa doron da suka bayyana aka bayyance su ko za a mai da galon su in ba su bayyana ba ne su kai sadaka to da fatan Allah ta'ala zai zama ya yafe muku bayan kun yi istighfari kun tuba kun yi nadama akan abin da kuka yi dan laifi sai sai tun da take cewa malam mutum ne yake jan sallah sai yayi sujjada daya a maimakon biyu a raka'a karshe yayi sallama daga baya kuma mamu suka ankarar da shi shin me ya kamata ya yi sai a sake yin sujada sai sake sujada, ya sake sujada sai sake tahiya ya yi sallama sai sujada ba a shara'ance mutum na iya yin mafarki cewa an bashi wata addu'a da zai dinga yi wadda kuma babu wasu hadisai ko ayoyi da suka zo da addu'ar a sarari to shi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bangare ne kaso ne kaso 40 ne daga cikin kashe-kashen annabci wanda shi kadai yi shaura sai saura da sallallahu alaihi wasallam ya kira ta mubashirat ru'ya salihah mutum yake kyawun mafarki shi mafarki ba a ba a lissafa shi daga cikin masadar na shari'a wato mabukuga ko madogara ta shari'a ba a daukan wani hukunci daga mafarki a ce gashi wannan mafarki ne ya tabbatar da shi bara'ayi duk abin da ya zo ana auna shi da doron masadar na shari'a da aka yadda da su alkur'ani da sunna da ijima'i da abin da ya kiyasun malamai da sauran abubuwa da aka sani su ne masadar na shari'a idan abin da ya zo a cikin mafarkin nan ya dace da abin da yake cikin alkur'ani da sunna da ijma'in musulmi to dama akwai shi illa iyaka dai mafarkin kamar yana kala karfafa kani a kansa cewa ka lizimci abin ka kara yin kara kaimi kan wannan abin kamar watakila mutum yana sakaci ne a kan sallah ko bayanta kan lokaci ko baya cika rukunanta sai ji a mafarki ana gaya masa cewa karka yin sallah ka rika cika rukunanta ka kaza ka rika kaza karka kaza wanda ya san cewa baya yi to kaga da man can an neme shi yayi la iya ka sakaci ya hana shi ya tsaya yi to yayin da ya mafarki sai ya kara fahimtar abinda yake bari din nan muhimmi ne kamar ana faɗakar da shi sai da ya kara kyautata abinsa kaga anan ya aiki dan sa saboda wani abu na shari'a da daman shari'a ta yi da abin ta tabbatar da shi an abun kamar yanzu yake maganar addu'a a shari'a daman ta yadda ayi addu'a kuma ita addu'a akwai addu'a wacce take ma'sura akwai addu'a da take mutlaka akwai wacce take an ruwai tota akwai kuma wanda an baka dama kai kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa summa liyakhayyar min addu'a ajabahu ka zaɓi addu'ar da tafi baka sha'awa yi Allah ta'ala ya ce ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ku roke ni an samu ku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun da sauran ayoyi da suke nasoshi da suke batun musulmi addu'a to akwai addu'ar da annabawa suka yi akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a munasabobi daban-daban akwai kuma dama da aka baka ka roki duk abin da yake ba zunubi bane ba isin bane ba qati'atu rahim ba ba zunubi bane ba kuma yanke zumunci bane an baka dama ka irin wannan addu'a din to don da ka za a mafarki wasu kalmomi na addu'a na roƙon Allah an gaya maka to daman musulunci ya baka wannan damar don haka dan ka wayi gari kuma kai waɗannan addu'o'in ba wani laifi a ciki kawai abinda nan ba za ka yi ba shine ka fifita waɗannan addu'o'in akan kowace addu'a da ka sani ka ɗauka cewa to wannan addu'ar da ka gani a mafarki ta fi addu'o'in da annabawa suka yi ko ta fi addu'o'in da annabi ya koyar aka ji yayi a rayuwarsa to wannan shine nan matsalar take amma dan ka je an koya maka wata addu'a a cikin mafarki ka tashi a cikin tahiyarka ko bayan yi sallama ko kuma a aka tashi cikin dare ka daga hannu ka yi wannan addu'a din wannan ba laifi ka yi ba anan inda za zai zama laifi shine ka ɗauka cewa ta wannan addu'a ta fi dukkan wata addu'a da da ka kake yi ko wacce ka samu a cikin sunna da sauransu anan ka shiga kuma wani babi daban amma addu'a mutlaka asali da cin an yadda ka yi addu'ar da kake sha'awa shi yasa ba a toshe kofar addu'a ba aka ce ita addu'a kada ka yi sai da lafazin da na'am wanda duk zai yi da lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da shi babu shakka yafi yafi wanda kai ka tsara wa kanka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah ya fi kuma sanin abinda za ka roƙi Allah da shi kai ta wasu da shi annabi ya fi kowa sanin wannan wani abu ne da babu mai ja a kansa don haka kaga lafazan da annabi sallallahu alaihi wasallam ne tsara su wajen roƙon Allah da tawassuli zuwa gare shi babu shakka sun fi lafazan da kowaye zai tsara to ka yadda da wannan ka sashi a ranka don haka wannan kuma bai hana kuma ka yi addu'a taka ba da buƙatar ka da wasu kalmomi naka da sai suke ganin suna da kyau suna da daɗi sawa'un a mafarki ka gansu ko a fili ka gansu amma tare da ba tare da ka fifita su akan addu'ar da ta zo a sunnar ma'aiki sallar da sallama ba sai tambayar Usman Muhammad ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan matakan farko na yadda ya kamata mutum ya tarbiyyanci ɗansa babban mataki na farko shine tun wajen aure tun daga lokacin da mutum yake neman aure daga nan yake sa ɗan ba na tarbiyyar 'ya'yansa wajen ya nema masa uwa ta gari wacce ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙin mijinta wacce za ta tsaya ta kula da haƙƙin 'ya'yanta wanda 'ya'yanta za su samu kyakkyawan misali daga wajenta shi yasa Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin wala ajabatkum ku aure mace baiwa mu'mina ya fi ku aure mushrika ya wacce ba baiwa ba koda ko tana ba ku sha'awa saboda mu'mina ita ce wacce za ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙin mijinta fasalihatu qanitatun hafizatun liwabi ma hafizallah mace mata salihai masu da'a ne ga Allah masu kiyaye haƙƙin mijinsu ne yayin da baya nan to zama ka zaɓa wa ɗayanka da za ka haifa uwa ta gari wani shine matakin farko na tarbiya wanda hafiz ibrahim yake cewa al'umma a idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-araqi wa makaranta ce idan ka yi kyakkyawan ta kyakkyawan tanadin to ka tanadi wato wata al'umma wacce take mai kyakkyawan asali saboda haka tun daga nan ake fara tsoro da biya da samun uwa ta gari kasancewar uwa ta fi shakuwa da yaya ta fi zama da su ta fi ta'allaka da su sama da uba uba yana cikin harkokin sa da sassa da zai tafi su yaran da ta shi ba sannan wasu kila ba da gida wasu sun yi bacci dan awannin da yake zama da su ba yawa sabanin uwa wacce tun daga ciki take dauke da yaro da su tashi da shi har tsawon wani lokaci walwali da su isa na aula da wani haulai da kamilai ne liman ara da an mutum marraba'a ciki da ta shekara biyu tana shayar da shi bayan nan kuma ta kasance tare da shi har lokacin da zai shiga makaranta in yi makaranta ya dawo ita tare da shi da sauran to haka shakuwar ta da su ta fi shakuwar uba da su da 'ya'ya kaga idan ta zama ta kirki ce to yara za su rika ganin abin da take yi mai kyau za su rika tashi da da irin tarbiyyarta biyar da tutsan da ta ga da yi abin da ba daidai ba kuma masa ba daidai yayi ba ta kuma nuna masa yadda ya kamata yayi to wannan shine na farko da uba zai yi na tarbiyyar da daga zaben matar da ta dace in mace ce ta zaɓi idan da ya dace da 'ya'yanta ta yi kotan kyakkyawan zaɓi namijin da zai zama shi ne 'ya'yanta to wannan matakin farko ne na tarbiya wanda da dama mutane ana barin wannan sai ga mutum kawai abin da ya damu da shi shine kyan mace ko kuma asalin gidansu ko wadatarsu wannan shine kawai a gabansa amma ba ruwansa da tarbiyar da take da shi ba haka sai ka ga cikin tsanin lokaci an zo an shiga cikin wani hali shi kansa bai ji dadin ta zai ta haifan masa yaya kuma ta kula masa ta kula masa ah, wato ah, da waɗannan yaya ah, sannan abu na biyu lokacin da za a yi daurin auren lokacin da aka zo daga neman auren a zuwa daurin auren a fitar da karya a ciki a fitar da ƙarya a nemi Allah ta'ala ya albarka a cikin auren kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin albarkar aure wato saukin sadakinsa wato tun daga wajen kujuba kujubar auren kada a sa karya a ciki a tsaya a yi abu wanda ya dace da hankali wanda ya dace da mutunci game da orwa orwa ibn zubair ajin shine yake cewa ni kuma ina cewa yana daga cikin wato bala'in aure ko rashin albarkarsa aure ya yi wahala wato ya zama na mutum kafin a kai karshen auren nan ya ji jiki to wannan yana rage wa auren yana sa a don albarka sannan kuma abin da yake biyo baya bayan an yi auren ko kafin a daura ko bayan a daura wajen bukukuwa da za a yi a yi ta saban Allah ciki da zama wajen wajen biki maimakon a ɗauka auren nan ni'ima ce daga Allah a yi masa godiya a kanta su sai a saba wannan a kirawo waɗanda za su zo su sheke ayarsu a yi abin da duk bai kamata ba da sunan wai ana murna an yi aure to wannan shi kansa kaga kana kana wa auren naka matsala ne tun daga lokacin auren da ba a yi shi kan da'a da biyar da biyayya ga Allah ba an cika shi da sabon Allah ya ake tsammanin cewa wannan aure zai haifar da wani abu wanda yake ne mai albarka to a guji wannan shi ma wani tushe ne na samun zuriya ta kwarai sannan kuma bayan an haifi yaran matakai na tarbiyya waɗanda malamai kullum suna bayanin su ba dare ba rana yadda ya kamata uwa da uba da malamai a makaranta su yi tarbiyyar yara wanda su kuma wani fage ne wanda yake da faɗi ba tsankani ba sai tambayar salisu abba koki ya ce malam waɗanne sharaɗai mutum ya kamata ya sani a yayin da yake nufin shiga sha'anin kasuwanci na farko ya san cewa komai a shari'ar musulunci akwai hukuncinsa babu wani abin da mutum zai yi wanda shari'ar musulunci ba ta tsara masa yadda zai yi shi ba Allah ta'ala yana cakul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin kace da sallata inna salati kace da sallata da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata wato duk abin da zan gudanar a rayuwata da abin da zai biyo bayan mutuwa ta lillahi rabbil alamin duk na Allah ne to haka ubangiji ta ala shike da mulkin wannan kuma shi ya tsara maka yadda zaka yi wannan to duk wani abu da zaka yi wata hulɗa da zaka yi ka fara tuno da wannan cewa to abin da zan yi lalle lalle akwai yadda Allah ta'ala ya tsara shi ba wai ni ne kawai zan yi gaban kaina in tsara wa kaina abin da ya min daɗi ba in a'a ka nemi sanin Allah a ciki to haka nan sha'anin kasuwanci ko menene akwai hukuncin Allah a ciki don haka abinda za ka yi na kasuwanci din yi ƙoƙari ka san babin wannan abin a shar'anci a tun da kasuwanci iri-iri ne watakila ya zama mubaraba ce wato za ku haɗin gwiwa ne da wani kai da dukiya shi da kwarewarsa ta kasuwanci ko da ƙwarewarsa ta kasuwanci shi da dukiya za ku haɗu ku yi to ku san yaya hukuncin Allah yake a cikin wannan abin da za ku yi dan kwangila ce ka sanya musulunci yake shi ya tsara mutum kwangila ne ya halatta ne bai halatta ba dukkan wani abu na babin ciniki ka sanya ake sa da babin cinikin yana da faɗi ta ya zama abin da za ka yi kana ba da haya gidaje ne ko kantina ne ko motoci ne ko wani abu da za ka ɗauka ka bayar da su haya to ita kanta ijara akwai babin ta guda a cikin a cikin musulunci in al-istisna ne za ka rika yin wani abu ne mutane na kawowa kana yi musu kamar kafinta ne kai da za a ce kai gado ko kai kofofi ko kaza a saya a biya ka to shi ma akwai babinsa yaya musulunci ya tsara ko menene akwai babinsa ba wai sharadi bane dan za ka yi kasuwanci duka babubukan kasuwanci sai ka san su a aka san babin abin da kai yanzu kai ka sa a gaba saye da sayarwa ce za ka so kadara ne ka sayar to ka nemi sanin wannan harkar tijara safara ce za ka yi ta kasuwanci ka nemi sanin wannan babin to wannan yana da kyau shine mai ahalari abdurrahman al-akhdari rahimahullah tun a farkon ahalari yayi ishara zuwa ga wannan wala yahillu lahu an yaf'ala shay'an hatta ya'lama hukm Allah fihi ya halatta ga mutum balagagge ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah a ciki kaga yace fi'ilan don kowane aiki ya shigo ciki kasuwanci ne abin nan sana'a ce a aikin gwamnati ne ko ma menene mutum zai yi to ya kokarin ya san hukuncin Allah a cikin wannan abin da zai yi ba wai sai yayi ba ya zo na tambaya galibi abin da yake jawo matsala kina wasu sai bayan sun gama abin da za su yi ne ne kaza ne kaza ne kaza ne hukuncin to kaga wannan daman bai so ya kauce wa barnar ba inda ya so ya kauce barnar sai ya fara yin tambayar kafin ya yi. amma wasu za su wasu kaka ce kakkai tambaya bari in kayi a nema maka mafita wanda kuma wannan bai dace ba saboda haka wanda zai kasuwanci farkon abin da ya kamata shine dubu irin kasu abin da zai a kasuwanci din ya binciki yaya shari'ar Allah ta ce a ciki ya zauna gaban wanda yake da ilimi ya ba shi hukunce hukuncen ɗaya bayan ɗaya ya sani ta yadda zai kokarin ya fuskanci halal ɗinsa ya kaucewa abin da ba halal ba na'am sai tambayar ta gaba wadda ta ce malam mutum ne ya jagoranci jama'a sallah sai bayan an idar da sallar har wasu sun watse sai ya tuna ashe ba shi da alwala to ya yi kamata ya yi to shi sai ya sake sallah amma su waɗancan da suke sallah a su sallah su ta yi tun da abinda muka ce a nan abin yana bin ƙudurinsu ne su gangane da liman ƙudurin liman yana da alwala ya yi masa sallah shi na sallarsa ta yi shi kuma da ya fahimci cewa baya da alwala sai ya yi alwala ya sake sallarsa ba wai ya tattaro su ba ya ce ku zofa ba ni da alwala shi sa idan mutum baya da alwala ya fara sallah yana tsakiyar sallar sai ya tuna a shefa bai da alwala to abin da zai yi shine kawai ya kauce ya jawo wani a bayansa ko ya kauce wani ya shigo ya ci gaba da sallar da suka fara shi kuma ya je alwala ya dawo ya shiga cikin sahu ya bi mamu in ya samu sallar a sallar da shi in ya samu ya tashi kaɗai kaga anan ba a cewa idan ya tuno fa su ba shi da alwala ba a cewa sallar duka taro shi sai sun da daga farko a wacce suka yi da farko din na ita ce ita tana nan tunda sun yi ta bisa itikadin cewa yana da alwala sannan daga baya ya fahimci bai da alwala to su za su dora ne akan abin da suka riga suka sallata don haka in sun yi sallar su sun gama a sun tafi shi kuma daga baya cin bai da alwala shi kare zai sake sallarsa shi ne ma'anar al'imamu bamin da ake ce al'imamu bamin a nan shi ke da lamunin shi zai ɗauki nauyin biyan wannan farashin sallah din ba su za su biya ba wannan kuma ya ce malam wani zikiri ne ya fi dacewa da mutum ya lazumta a ko da yaushe duka wani zikiri da annabi sallallahu alaihi wasallam da zunta ya dace da zunce shi annabi ya da zunci istighfari ko sai kan yi istighfari astaghfirullah astaghfirullah kan nemi gafarar Allah sau 100 a rana ɗaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya da zunci tasbihi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa wallahu akbar shi ma mutum ya lizumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizumci karatun qur'ani shi ma mutum ya da lizumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanci na filfilu ko ma zikiri ne ba a kai salata da zikiri kamar da Allah ya faɗa shi ma mutum ya ya iya lazumce shi ko dukkan wani abin da annabi ya lazumta yana da kyau mutum ya lazumce shi a yayi wannan a wannan lokaci bancin yayi shi a wannan lokaci ma ba daidai bane mutum ya ware wani abu kwaya daya kadai zai kamar mutum ya ce istighfari kawai zai amma ba zai salati ba ko ce tasbihi kawai zai yi ba zai hailala ba ko kawai karatun qur'ani zai ba zai sauran abubuwa ba to anan ba daidai ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan yayi wannan yayi wannan to da ka ba wanda zikiri kwara ɗaya tak wanda shi zaka lizunta banda sauran na ka kai waɗannan kai wannan kai wannan ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma yace malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya man na aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rasulihi wa, wa wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin aya ce daga cikin ayoyin suratul Baƙara. wanda Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika musaddiq bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين أسلي abinda malamai suka faɗa shine aya ta sauka game da yahudawa an sace ga yahudawa kamar da ibn jarir al-tabari ya rawaito daga Abdullah ibn Abbas sanadin sa hasan ne Abdullah ibn Abbas ya ce yahuda sun zo ga Annabi sun masa tambayoyi ya dauki alkawari a wajen su cewa in ya amsa masa tambayoyi za su yi imani da shi da suka yi masa tambayoyin ya amsa musu hadisi ne dogo da suka yi masa tambayoyin ya amsa musu sai suka ce to wane ne wane ne wani annabi cikin tambayoyin da suka yi masa wani annabi ne ake masa wahayi da baccinsa da farkensa duk ɗaya ne ka babu bambanci tsakanin yana bacci ko yana farki ce in na gaya muku za ku imanin suka yi alkawarin eh za su yi sai ce shi ne ce shi waye waliyinsa wato waye majibincinsa waye abokin haɗinsa cikin mala'iku sai ya gaya musu za su yi imani in ya faɗa musu ya ce jibril kuma shi ne wanda allah ta'ala ya amincewa ya je ya kai wahayi ga dukkan annabawan allah shi yake ɗauke da wahayi to da suka ga babu abin da za su yi su su ga sun karya wannan alkawarin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su ba su yarda da shi ba ba za su imani da shi ba saboda jibril din nan wanda shine abokin hadin sa makiyansu ne to mika mika'il shine shine masoyin su shi yake zuwa da ni'ima amma jibril yana zuwa ne da fadace fadace da zubar da jini da yake yake saboda haka su ba za su yarda da abin da ya zo da shi ba to shine Allah ta'ala yake ga mu ce man kana aduwwan jibril wanda duk ya kasance makiyi ga mala'ika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to shi dai mala'ika jibril shi ya saukar da qur'ani bisa ga zuciyarka bi iznillah musaddiqan lima bayna dai ko mai gaskata abin da ya gabace shi na na littattafan annabawa musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shiriya ne da bushara ga mu'minai sannan man kana aduwwan lillahi wa jibrila man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibrila wa mikaela fa inna allaha aduwwul kafirin ce wanda ya kasance makiya wanda duk ya kasance makiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da jibrilu da mika'il to sani Allah ta'ala makiyi ne ga kafirai wato inda ba sa son waɗannan duka to Allah ta'ala ma baya san su to wani aya ta sauka don mai da martani ga ku waɗannan yahudawa waɗanda suke ganin cewa ba za su so annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda yana hulɗa da jibril alaihissalam wanda shi kuma jibril a gurinsu mulkiyinsu ne shi yake saukar da azaba shi yake saukar da faɗace-faɗace da zubar da jini allah ya mutu martani da wannan ayar sai tambayar ashiru ahmad zaria ya ce malam ainihin bayanin wannan aya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka wala ta kulli takun na khasima wannan aya cikin ayoyin suratul nisa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima wastaghfirullah inna Allah kana ghafurur rahima yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita ah, wannan aya da ayoyin da suke gabanta ah, suna cewa Allah ta'ala yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lalle mun saukar maka da littafi domin ka yi wa mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka wato da abin da ka bincike ka gano tsakanin masu husuma yayin da suka zo da husumarsu ko da gaddamarsu ko da su ka duba ka ga su waye ke da gaskiya sai ka yi musu hukunci da abin da Allah ya nuna maka wala ta kullu ka'ini na kasima amma kada ka zamo mai jayayya domin kare mutanen da suke maha'inta to kakka tsaya ka yi jayayya ka ba wa maha'inci ka kare waɗanda suka ce amana suka yi ha'inci ka nemi gafarar Allah da Allah ya kasance mai yawan gafara da yawan jin kai akwai kistar da ake rawaitowa a nan kistar ta'uma izin obairik cewa an masa sata an sace masa silkensa da kayan abincinsa aka zargi wani wanda ake kira ƙasa da tubbin na'uman cewa shi ya sata to shi kuma katada je gurin yan uwansa sai ya gaya musu cewa abin nan da ya dauke ya jefa shi gidan wani bai yahudi saboda haka su je su gaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba shi ya sata ba kuma su mutanen kirki ne mutane na kwarai ga wanda ya sata a makala shi wannan yahudan aje kuma za a ga kayan a gidansa da suka zo suka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kuma su mutanen kirki ne kawai an zo an tuhumi an tuhumi wannan wannan mutum da cewa afuwa an tuhumi shi ubairik shi da ibn umar shi aka wasata aka tuhumi ubairik ibn fa'uma cewa shi ya satar shi aje a duba a gani to aka je aka duba aka same shi a gidan bayhudan na suka ci to annabi ya tashi ya jawabi cikin mutane ya nuna su mutanen kirki ne a kubutar da su a wanke su to ne daga baya Allah ta'ala ya tona asirin abin da ya faru a bisa yadda kissa take nuna to amma istar ta fuskar isnadi bata inganta ba kissa ci tana cikin sunan tirmizi shi kansa tirmizi da ya kawo ta ya ce haza hadisin garib hadisi ne garibi hadisin tirmizi idan ce hadisin garib yana nufin hadisin za'if wata hadisi ne mai launi kamar yadda la'i ya faɗa a cikin littafin kuma tsuraya to a duk sanda tirmizi ya yi itilaki ya saki kalmar ba haka kawai ba tare da ya goya wani abu tare da ita ba wanda yake nuna ingancin hadisi ba tare da ya ce garibun hasanun garib ba ko hasanun ko abin nan sahihun garib ba ko hasanun sahihun garib kawai ya ce garib kawai ya shiru to hadisi ne wanda yake ma mai rauni ballantana ma a wannan yi bayani cewa hadisin mursal ne ta wata hanyar to koma ba mursal ba in ma ka ɗauki hanyar da take isnadin ta cikakke ne to za ka ga akwai wanda ake kira asim eh, ibn umar ibn qatada wanda shi asim ibn umar ibn ah, umar ibn qatada din shi karan kansa ah, majhul ne ba san kowaye ba wanda kowannan kawai ya isa ya tabbatar da rashin ingancin kissa din kista ce wacce kuma ya ce ana kawo ta a tafsirin karkashin wannan aya amma ta huskar isnadi ba ta inganta ba amma dai a ciki Allah ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in zai yi mutane hukunci ya musu hukunci da littafin Allah da Allah ta'ala ya saukar da kuma irin abin da ubangiji ta'ala ya nuna masa na ijtihadi dan duka alkali yana hukunci ne da abin da Allah ta'ala ya ce ya hukunci da shi amma kuma akwai ijtihadin sa da in aka kama masu husuma guda biyu suka zo ba lalle bane wani lokaci ka iya gane mai gaskiya sai dai gwargwadon yadda kowa ya bayani ya ka shaidu wani yana da gaskiya amma bai da shaidu kuma bai iya magana ba to kaga a nan karshe a gallabe shi a fi karfinsa da iya bayani da kuma wasu shaidu shi kuma alkali zai hukunci ne da abin da Allah ya nuna masa to in yi haka ya bi dokar Allah amma duk sun da ya gano cewa waɗannan da suke ƙoƙarin kare kansu ba su da gaskiya to kada ya zama tare da su ya yi ƙoƙarin kauce musu ya nemi gafarar Allah in yayi kuskure wannan shine abin da ayar adunkule take nuna akwai ayoyi gabanta wanda suna ƙara fayyace mana abin da ayar ta kunsa wallahu a'lam sai wannan kuma yace malam ina neman ƙarin bayani akan wannan aya wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi uniqi wannan ayar daga cikin ayoyin suratul isra' كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا wani ta'ala yana gaya wa ɗan adam cewa ranar gobe kiyama kowa zai zo da littafin ayyukansa a wuyansa wato bayan bayan mala'iku sun gama rubuta duk abin da ya aikata a duniya na mai kyau da mara kyau za a tashi kowa da yana rataye da da littafinsa na ayyukansa wanda a lokacin ubangiji ta alaƙa ce kowa ya karanta abin da yake cikin littafinsa shi kadai zai iya yi wa kansa hisabi ko da ba a yi masa hisabi shi kadai zai iya gane cewa me yayi na laifi me yawan wanda bai yi ba shine ma'anar iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kullu insanin allati kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi unqi mun sanya masa aikin sa ay amalahu mun sa masa aikinsa a wuyansa wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura a ranar gobe kiyama mu fitar masa da littafin da zai gan shi manshura a buɗe a gabansa? ya tsara a kitaba ka karanta littafin ka kafa bi nafsika ka haɗi ba kai kaɗai a yau ka isa kai wa kanka sami sai kuma tambayar Muhammad ya ce malam menene hakikanin abin da ya inganta na alamomin zuwan dujjal da kuma abubuwan da zai aikata a doron ƙasa to magana dujal doguwa ce tana da tsawo sosai eh, har ma wasu malamai sun yi littafai kan kawai bayanin dujal da sifofinsa da bayyanarsa da abubuwan da zai yi wanda a lokaci takaitacce irin wannan ba za mu iya zana maka duk abin da ya zo game da sha'anin dujal ba amma dai daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta ya faɗa dangane da sha'anin dujal na farko dujal dai gaskiya ne annabi ya ce babu wani annabi da ya taba zuwa tun daga kan annabi nuhu har zuwa kansa face ya gargadi mutanensa sha'anin dujjal sai ya gaya musu cewa to akwai dujjal da zai fito don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika yi wa sahabbansa fadakarwa da tsoratarwa akan sha'anin dujjal har wani lokaci ma su rika zaton cewa yana dab da su watakila sun fita bayan gari cikin gonaki ma yana nan a ɓoye za su ga sa haka suka rika zanto saboda irin yadda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tanana ta sha'anin batun sha'anin bayyanar dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mutu cewa dajjal zai zama idanunsa guda daya a fushi take wato ainihu al-yumna fafiya wato gaba daya babu abin nan din a tushe take sai dai kawai gurbin ma babu idan babu koda kwayar idan sannan zai zo tsakanin idansa na dama da hagu wato an rubuta ka fara kafin da fa'un da ra'un annabi ce dukkan wani mumini da mai karatu da wanda baya karatu zai ga wannan abin a rubuce a goshinsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya in ya fito zai fito da fitincinu domin zai zo yana yana da wucarsa da aljannarsa zai zo ya ce wa mutum ya shiga abin nan ya yi imani da shi in yake imani da shi zai yanka shi ya tsaga shi biyu kamar yadda za ka ɗauka ta ko ka sa abin nan ka sa zartu ka yanka shi gida biyu haka zai tsaga mutum daga kansa zuwa ƙasa ya ɓare gida biyu sannan ya ce tashi da izini na da iko na mutumin ya tashi ya ce da sama ta yi sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce da ƙasa ta tsiro da tsirrai ta tsiro ya tashi mutum idan ya yi imani da shi ya ce a shigar da shi aljanna wani aljanna kuma wuta ce a gurin ubangiji da zarar an sa shi anan ta wutar ubangiji aka jefa shi ko kuma an yi imani da shi ce a jefa shi wuta wannan wutar kuma ita ce aljanna ta ubangiji tsara an jefa shi shi yana ganin wuta ce amma kuma aljanna ce ubangiji allah zai mai da tabbalin wa salama kamar da yawa annabi ibrahim alaihi salam to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibrahim bin husayn yake cewa kada mutum ya ji labarin bayyana shi ce zai fita inda yake domin zai fita yana jin cewa shi mai imani ne da karfin imaninsa amma karshe idan ya ga saddabaru da rufa ido da irin abin da dajjal yake na tsafe-tsafe ya imani da shi ya bi shi zai kewaye duniya a cikin kwana kwana arba'in kwana na farko kamar kamar shekara awansa kwana na biyu kamar wata ɗaya kwana na uku kamar sati kwana sauran kwanakin kuma kamar sauran kwanakin haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga ko ina a duniya zai taka ko ina a duniya banda makka da madina wannan ba zai iya shiga su ba domin Allah ta'ala zai zuba mala'iku waɗanda za su yi gadin wannan wuri saboda haka zai shiga ko ina da ina a cikin waɗannan kwanaki arba'in ɗin kuma abin nan annabi mahadi zai bayyana annabi isa annabi isa zai yake shi mahadi zai riga bayyana sannan annabi isa ya zo daga baya ya yake shi kuma ya ci galaba a kansa ya halaka shi to wannan shine lujal wanda kuma imani da shi yana ɗaya daga cikin imani da alamomin alkiyama manya-manya alamatu sa'atul kubra waɗanda za su kasance dab da tashin alkiyama wanda da zara suka faru to kuma babu abin da zai biyo baya sai tashin alkiyama din su ne manyan alamomi da ya kama da ya wajaba kowane ne ya yadda da su akwai wanda suke ƙoƙarin su tawilin dujal din sai ai dujal ana nufin ko ko ana nufin nasara ko ana nufin turawa ko ana nufin wannan duk ba duk ya abin abinda nasoshi suka nuna inda nasoshi suka nuna ba tura ba ne wani mutum ne guda daya wanda zai zo kuma yahuda da yawa za su bi shi domin a wacce ruwa ya zo cewa saba'una alfan min yahudu asbahan wanda suna sanye da wato yahudawa na asbahan asbahan a cikin ƙasa iran take yanzu kusan dubu saba'in kuma kowanensu yana sanye da alkyabba wato kaga wasu ne waɗanda a zahiri kamar malamai mani suna sanye da alkebba kuma za su zama su ne mabiyan mabiyan dujal din wajen dubu saba'in za su take masa baya to duk wannan yana daga cikin alamominsa da kuma abin da za a aiwatar bayan bayyanarsa eh, magana kisar dujal tana da tsawo wanda ita karan kanta wanda da sun yi babba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ba wa sahabbansa Allah ka kiyashe mu Amin. to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau, ta haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu takwas biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com kan dandalin sada zumunta na facebook don haka a madadin shehun malamin mu addaktor shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungwagwan da ya sa damu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yardar Allah walau wanna katabna alaihim an qutulu anfusakum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما